ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo hadiyo isanganiro innocent bibona imana ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru ngira ngo ndabashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira igikorwa cyo gupima abo baba bafise umugera wa korona kirabandanya mu gisagara cya bujumbura naho hamwe hamwe basa n'abatakibyitaba bagenzi bacu baratubwira uko babisanze aho bagiye baraca abacitse ku icumu mu bwicanyi bwahitanye abantu barenga amajana atandatu ntibugendana mu ntara ya gitega mu mirongo icyenda na gatandatu basaba umugwi severe kumenya ukuri ku byabaye turanababwira ibijyanye n'inyigisho impanuro ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi abacitse ku icumu n'ababuza babo mu bwicanyi bw'ibugendana mu mirongo icyenda na gatandatu barasaba umugwi severe kubafasha kumenya ukuri ku byabaye icyo gihe mu bikorwa byo kwibuka kuri w'imana abantu barenga amajana atandatu bo mu bwoko bw'abatutsi bagandaguye ibugendana mu ntara ya gitega haraciye imyaka mirongo ibiri n'ine Pierre Claver Ndayicari yarongoye umugwi wo kuvugana ukuri no kunywanisha arahumuriza kwinyuma y'ivyabaye mu 72 bazobandanya imyaka ikurikira n'inkuru tubaza elini Elinibele nibigira aha utseko sitewe haje sinarimwo abo n'abanyagihugu ku mitumba ya Kibungo na Mukoro muri komine Bugendana intara ya Gitega Mathias Muromba umutamo w'imyaka irenga 60 avuga ko yahamutse mu bwicanyi bwo mu gihumbi kimwe magana icenda na mirongo icenda na gatandatu agasigura ko yagirizwa n'imigwi iriko iricana kuba atayishigikiye nawe afite rwose n'ukuri ntabeshe aha nawe ahebye gushika aho aho nibo mu bindi bituma nkaje bambwira yuko ngo ntari muri bo bamwe bakanjagagura kugira bankubire nacyo bituma bagenda ngo batabakwera ikanaba muri site y'abateshejwe izabo hano bugendana bamwe bemeza ko ari akajagari kaje kava hejuru abandi bati ibyabaye muri ako gace birababaje cane uwo munsi hari bakajagari n'abantu tuko turibuka nkaje sinarimwo n'iwanje ntiyarimwo nakagoma kavuye hejuru twese twaguye mu mazi shara gatandatu naho sinari hanze nyiranja n'umwana kwa muganga mutoyi ndabona haje abantu bambaye impuzu nk'iz'igisoda n'abandi banyagihugu nyene bafise imipanga no tangura bararafsa ashije n'ukuri narirutse nirukana n'umwana baca bajya niho bari ngaha ku ruhande rwiwe oswald ntirampeba ku izina ry'ababuriye ababo mu bwicanyi bwabaye bugendana asaba ko umugwi severe ushira ahabona ukuri kuri ibyo byabaye turacafise inzara n'inyota yo kumenya ukuri ko ibyabaye nyuma y'iyo myaka ya mirongo irindwi na kabiri ku byabaye mu mirongo icenda na gatatu na mirongo icyenda na gatandatu twabikoze barahari burya ukuri kurahari umugabo ukuri kuriho gorana gusohoka gusa Pierre Claver ndayicariye aramutswa mu gusevere ati hatanguye ibyabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri hazoca hakurikira iyindi myaka ngo kuko bose banyotewe ukuri mu Burundi habaye amagogwa menshi yahitanye abarundi batandukanye bava mu bwoko bwose bava mu miryango itandukanye umwe wese yifuza kumenya ivyatwaye eri nibere n'ibigira ku bwa hadiyo isanganiro harakoze nibere n'ibigira abantu ngo bakore ubwicanyi gushika naho biyumvira guturira abantu mu nzu ngo bari bakwiye kubanza kuvuzwa imbere y'uko bashyirwa mu butungane ngo uko atamuntu akomeye yo kubahuka gukora nk'ibyo bishyikirizwa n'umuhinga mu by'inyifato n'imibereho y'abantu afatiye ku biherutse kubera mu ntara za muyinga ngozi n'intara ya bujumbura abantu batuririwe mu mazu hamwe n'ibitungwa Pierre Claver Njejimana agasaba abavyeyi n'abajeje intwaro kugira uruhara ruboneka kugira iyo ngendo ihagarare ari kuri micro ya Emery Richard niyo nkuru jewe mu bisanzwe ukuntu numva ibintu nta muntu muzima akomeye afise ibyiyumviro tunganye ashobora gufata igipanga cyangwa agafata ikibiriti akajya guturirana abantu n'inzu ni ukuvuga ko uwo muntu mu mutwe wiwe haba harimwo ibintu bitameze neza ko naho uba washavuye naho umuntu barakugiriye nabi uri umuntu muzima ufise ukwiyumvira kumeze neza hariho inzego ziri ngaho zijejwe intwaro zijejwe umutekano uragenda ukitura abantu babijejwe hanyuma bakagutunganiriza ariko uciye ufata uticengiye kwihanira uca wumva yuko atabumeze neza mu mutwe neza je novuga yuko umuntu nuko ntamubonye ariko ngiye kumwiyumvira ko ukuntu abiba ameze nibaza ko atarakomeye neza yari ibibazo byo mu mutwe ibi inone birafite ingene byokira birafite ingene byovugwa ikibano intwaro ashyitse ahantu nawe arahindura abantu tuvuga ko isosiyete igizwe n'abantu hanyuma kugira ngo dukinge abantu bifo ko bigisha amahoro n'ubutungane n'iterambere hama rero novuga cyane cyane uruhara runini runini muri no minsi rurafise cyane cyane abantu bajejwe intwaro ku mitumba abenegihugu batowe bafite uruhare runini cyane mu gusasira indava amahoro n'umutekano kugira ngo cyane cyane batange akarorero mu guhana bimwe biboneka abo bantu bafata bakica abantu kuko biba mu gihugu biba bibona kuba yuko hateza kuba nuvuga ntuzeye amatohoza akomakomeye cyane kugira ngo abantu babikoze bamenyekane ba, ba, hanyuma bafatwe hanyuma bahanwe hanyuma bivugwe no ku maradiyo mbere kugira ngo abantu bafite n'ako gatima bagahebe bagahagarike niho tuba turi ko gushyiraho amahoro arama Hano makuru tuyabandanirize mu bijanye n'amatora kuba witoza yari yandikishije ku rutonde rw'abazotorera kuri uwo mutumba avuga ko ufise ijambo rya nyuma iyo uwitoza atisanze ku rutonde ari umukuru wa sepi tumukurikire kuri mikoro ya omer nduwayo ibyo dufise twiga hamwe ni kwibukanya ubwa mbere hanyuma tukaraba ingene uje gutora yakigwa ingene ahabwa ikarata yo gutora cyangwa nimba yatumwe ingene ahabwa amakarita yo gutora hanyuma akagenda mu bwiherero agakoresha ikaramu akandika amazina atatu ku ikarata ryo gutora abazo bamuhaye hanyuma akavayo yerekana ko afise ikarata imwe yaba ari uwatumwe naho akerekana ikarata zibiri maze agashira mu isanduku irune hanyuma bakamushyira ko ikidodo ku ikarata yiwe yitora hanyuma agasubizwa muntu, mu bantu iyo umuntu asanze ku rutonde rw'abitoza atariko yitura umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara uwo nawo niwo uheze ugatanga inyishu ya nyuma Imakamba naho ngo gutora biciye mu buryo bw'inyandiko ni kimwe mu byahindutse kukunge n'amatora y'abajenama bo ku mitumba no mu makartier yimirije bigenda ni mu gihe mu matora yose yaheruka hakoreshwa gushira ko igikumo waserukiye umugwiseni muri iyo ntara ya Makamba akaba ari we yabisiguye mu ruganda nk'ugo gwabereye mu gisagara ca Bujumbura Jerome Hakizimana mu matora aherutse yaba ayo kuwa mirongo ibiri rusama cyangwa ayo kuwa mirongo ibiri kakaro uyu mwaka gutora yashira igikumi imbere yahahisemo gutora amatora y'abajenama bo ku mitumba no mu makaritsiye yimirije yose uko gutora bizoca mu buryo bw'inyandiko nk'uko byasiguwe n'uwaserukiye seni muri urwo ruganda rw'abagize imigwi yigenga itegura amatora mu makomine no mu ntara ngo aho gutora azandika amazina ya batatu batandukanye ahisemwo ugutora atazi kwandika nawe akaba arekuriwe kwizanira uwo mwandikira amazina amubwira yaba ashaka gutora aho akaba yibukije abagize ibiro by'itora ko kibujijwe ko ari bo bazandikira abo batora batazi kwandika izina rimwe ryanditswe neza naryo rikaba ringana n'ijwi rimwe kugira ngo abanyagihugu ntibaze bandike nabi amazina y'abitoza ibituma ijwi rica riba gusa yasabye abo bagize imigwi yigenga mu makomine ukumanika amazina y'abitoza ku biro by'amatora kugira ngo abanyagihugu babe barayamenyera nayo ku kijyanye n'ikibazo cy'abanyeshuri biyandikishirije ku mashuri bahitiye biga ko ariko ubu bari mu buruhuka aho basanzwe bavuka cabajijwe n'abitavye urwo ruganda batari bake uwo yaserukiye seni muri urwo ruganda akaba yabishuye ko gushika ubu atari urutonde rw'abatorera aho batiyandikishirije liste additionnelle mu gifaransa rutegekanijwe akemera ko agiye gushikana ico kibazo mu mugwi w'igihugu wigenga utegura amatora seni bacigeko mu ntara yose ya Makamba abagabo bangana amajana cenda na mirongo umunani n'umunani hamwe n'abakenyezi amajana abiri na mirongo icenda na batandatu akaba aribo bari ku ntonde z'abitoza muri ayo matora y'abajenama ku mitumba no mu makaritiye yo kuwa mirongo ibiri na kane myandagaro umwaka ibiharuro bitangwa na Filemon aho abandi arongo yumugwisepi muri iyo ntara jerome Hakizimana makamba radiyo isanganiro urakoze jerome tugaruke mu gisagara cya bujumbura ariko tugume muri icyo gisata kijyanye n'amatora bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye buhinyuza ni muri zone ya kinama muri komine ya ntahangwa basaba mu gujejo gutunganya amatora ku rwego rw'ikomine sesi kubatunganiriza bakabasubiriza ku rutonde rw'abitoza mu matora y'abakuru b'imitumba abantu batatu bari biyamamaje kugira ngo bahiganwe mu matora yo kurongora uwo mutumba ariko ubu bakaba bakuwe ku rutonde rw'abahiganwa bamwe mu baganiriye na radiyo isanganiro bamenyesha ko aribo bafise ububasha bwo guhitamwo abo abo barongora barabye ubutwari bwabo n'inkuru tubaza Lidia Gahimbare Abanyagihugu bavuga ko batangajwe no kubona umuguje ryo gutunganya amatora ku rwego gwa komine sesi ntahangwa ubashikiriza urutonde rwa nyuma ngo baditoza ariko abari bashikirije imigambi yo kwitoreza ku mutumba wa buhinyuza batatu muri bo bakuwe ku rutonde turafise akababaro kenshi cyane kubona tuza twumva ngo n'umunsi turakuye mwaba mbega baziziki kubera iki havuye mwabo habaye iki barasubira barazana inzandiko zanditswe n'amaboko zibakura ku burenganzira bwo kwitoza zanditswe n'umuntu arasinya na ati rimwe nta n'ikashe nabonye izo mpapuro rero zaraye zitubabaje mu mitima nibaturekereza abantu bacu ku rutonde uyu munyagihugu avuga ko bari bizeye ko ababashikirije imigambi bazobabera indongozi z'ukuri mu gihe bogira amahirwe bagatogwa bagasaba umugujejwe gutunganya amatora ku rwego rwa komine sesi ntahangwa kubasubiza ku rutonde abantu bari biyamamaje kuzitoza kuri uwo mutumba abo banyagihugu ngo bihitiremwo twari twize yuko tubera indogozi nziza nk'uko umukuru w'igihugu yabidusabye dutore indogozi nziza aranaduhanura ati ngo imborerwa tuzireke nizaba duhe inzoga tubireke ni ukuri niba dusubirizeho indogozi zacu twizeye abenegihugu ba karti twicire urubanza abo bari badushikirije imigambi baradushikirije imigambi yabo dusanga ntibarimwo hanyuma ikindi nacyo baduha abandi bantu ati ni abanyene kandi turazi konsiye korinere itwagwa n'abantu batanu none abo bantu batanu bace basigazamo abantu batanu none numva bamaze kudutorera deja ibyo biruko mu gihe abazokwira kwitoza ku rwego rw'imitumba babandanya gushikiriza imigambi yabo na y'amatora yo ku rwego rw'imitumba akaba tekanijwe igenekezo rya 24 uku kwezi k'umunani muri uyu mwaka nyene Arakoze Lydia Gahimbara makuru duhabwa n'urongoye umugwi hujeje amatora mu gisagara ca Bujumbura avuga ko abo bantu bakuwe ku ntonde z'abitoza kubera ko barenze amategeko mu kwiyamamaza akibutsa yuko mu itegeko rigenga amatora hari ingingo ibuza abantu kwiyamamaza batyoza bagenzi babo nabo akaba ari byo bariko baragirizwa ariko n'ahandi haza umuntu hari n'ahandi haza umuntu umwe nko ku kibanza cyo gupima kiri muri mu kanyosha bamwe mu bo twasanze kuri ibyo bibanza barashima ariko bagasaba ko umwanya wategekanijwe ko ibikorwa bitangurira ko wo kubahirizwa kugira bashobore kuja ku yindi mirimo bamwe mu bapima nabo bavuga ko batangura igikorwa bivanye n'umwanya baronkeye kubisabwa kugira abantu batangure gupimwa n'inkuru tubaza ohonera muco abantu barabandanya kwipimisha umugera wa covid cumi n'icyenda ku bibanza bitekanijwe ho ku ishuri ry'imyuga etes kamenge abantu bari babyitabiriye umukenyezi yari yagiye kwipimisha akavuga ko yashyitsemo icyo kibanza kugira amenye ingena amagara yiwe yifashe cyatumye nza kwipimisha no kugira ngo amenye ukuntu amagara yiwanje ariko aratembeye ku isaha ya saa mbiri z'agatondo yo kubahirizwa kuko gushika igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu z'agatondo icyo gikorwa kitari bwatangure turashima ko umuntu yamenya ko akomeye cyangwa urwaye nawe akajya kukuvura ariko tubisanze birateba cyane aho natwe nk'ubu dutangura akazi ya peremiti ariko ndamaze kubona ko mega duhava dutaha tudapimye byiza bonyarutse bagatangurira ku masaha nyine y'akazi kugira abantu bose boroherwe kuko hari igihe umuntu yaba yasabye nka permisiyo ku kazi kumva guhaye nk'isaha ntibikunze cyo kimwe no mu kibanza kiri muri kanyosha ni muri komine muha aho haza umuntu umwe naho nyene gushika isaha zine n'iminota mirongo itatu z'agatondo ico gikorwa nticari bwatangure ukibanza cyo kiri hoteli source dinire kiri muri komine mukaza icyo gikorwa ngo cyari cyatanguye isaha zibiri nk'uko twasanze abantu bari barapimwa benshi muri bo akaba barabiteguriye kugira ingendo nk'abasirikare biteguriye kujya mu gihugu cya Centrafrique. kuko ijyanye n'uko hariho abatangura inyuma y'umwanya utekanijwe bamwe mu bakora muri ibyo bibanza byo gupima umugera wa covid cumi n'icyenda bakavuga ko kugira batangure bivana n'umwanya baronkera ibisabwa kugira batangure buraca kugacana ayandi mu ababyeyi babuza abana babigeme kwitaho inkino z'umupira w'amaguru hamwe n'imico kama y'abarundi bidaha agaciro inkino z'umupira w'amaguru kubigeme ngo ni bimwe mu bitumizo nkino zidatera imbere mu burundi bishyikirizwa n'umumenyereza w'umugwi gihugu mu mupira w'abigeme ngo tuma inkino z'umupira w'amaguru mu bigeme zitsimbatara daniela n'ibimenya ashikiriza ko hakwiye kugwizwa amahiganwa n'inyigisho ku bamenyereza bucana ayandi y'inkino na Jean Marie Vianney Ngendakumana muri kahise imico kama y'uburundi yaratumye abana babigeme batitaho inkino z'umupira w'amaguru ariko muri kino gihe ibintu biriko birahinduka kuko abeshi basigaye bakina bene izo nkino ivyo bigashikirizwa na Daniela nibimenya numumenyereza w'umugwiserukira gihugu mu mupira w'amaguru mu bigeme tugikina twe hariho ingorane cyane cyane nuvuga imico yacu imico y'abarundi mu gihugu cacu abigeme hari inkino batajamwo kuko zitari ziwabo no munsi novuga yuko hari intambwe kuko hari ababyeyi batanguye kubitahura barareka abana babo bakaja gukina ubu turabona abana benshi bakina gushika kure kuno munsi ni intambwe tugezeko gutunganya ku bwishi amahiganwa hamwe no gukarihiriza ubumenyi abamenyereza vyofasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu bigeme mu Burundi ico kogwa mbere coco ni ukugwiza inyigisho kubamenyereza baba bana hamwe no kugwiza inkino haba mu mashuri haba mu makome mbiri cyangwa mu ma kugira baronke motivation kuko iyo umwana abona aguma akora aguma aronka ibyo akora biramufasha kubikunda gusumba uko bahora bikunda n'ababyeyi baratahura yuko onse ico kimwe n'umwana aba yagiye mu zindi ngeso zitandukanye mbi wumva aronse uwo mwanya wo gukina aba avuye muri izo ngeso ikintu nyamukuru nico ni ukugerageza kwigisha abamenyereza babo hamwe no kugwiza inkino uwo mumenyereza wo mu gihugu mu mupira w'amaguru mu bigeme ahanura rwaruka gukina umupira ngo ariko ntibibagire kwitaho n'ivyigwa babavunira ni uko n'umunsi football n'akazi ushobora kuvunika cyangwa ukagwara ariko ko mukunda uwo mwuga uraguma muri football ikindi nacyo nasaba abana abo bakobwa ni uko mu Burundi turacakina com kwiryohera umuvumo mumureka akajya gukina kuko kuja kumarigara canke mubare bare ni ibintu nibaze yuko bituma umwana adatera imbere gusumba iyo football agiye mu rukino araronka abagenzi bimutuma ashobora gutera imbere uwo mumenyereza w'umugiserukiragihugu mu mpira w'amaguru mu bigeme asaba ubushikiranganje bw'inkino kwitaho gutsimbataza inkino z'umupira w'amaguru mu bigeme mu kubafata mu mugongo mu mahiganwa atandukanye batunganya